الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegov uzor te asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate već duži period mi se družimo srijedom nakon jacije namaza sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Ennevi Rahmetullahi Alihi. Mi smo mnogo puta ponavljali činjenicu da imam Ennevi Rahmetullahi Alihi u ovoj blagoslovljenoj knjizi koju uzvišen Allah podario veliki blagoslov, pokušao je da objedini iz šest najpriznatijih hadijskih zbirki ummeta, najosnovnije hadise koji su potrebni čovjeku za njegov, hajde kažemo, svakodnevni život. Mi večeras ćemo napraviti jednu pauzu i napravit ćemo, kažemo, jednu inovaciju, a to je večerašnji ders i večerašnje predavanje je posljednje predavanje u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. O čemu se radi? Inšala bi iznila od sljedeće srijedi, od prvog termina u 2019. godini, Počet ćemo sa jednom inovacijom, a to je škola Islama, gdje ćemo ako Bog da od srijede u svim radnim danima, nakon jacije namaza, imati dva predavanja škole Islama za početnike, u kojoj ćemo obrađivati ti tri predmeta. Obrađivat ćemo fik, islamsko pravo, akidet, islamsko vjerovanje i hadise Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. U tom kontekstu ja sam večeras odlučio da se malo vratimo na početak knjige i da pokušamo malo da obnovimo gradivo koje smo, ako Bog da, uzimali tokom e, posljednjih ovih naših e, termina. Počet ćemo, ako Bog da, od početka, a na kraju ćemo opet e, za one koji se budu uključivali naknadno pojasniti o budućem programu, ako Bog da, od sljedeće srijedi. Mi smo već bili prešli 1100 hadisa, ja sam pokušao da vratim se od početka knjige i ako Bog da, da spomenemo neke možda najbitnije hadise koji su nam najpotrebniji u svakom životu. Za one koji imaju knjigu ovog formata, mi ćemo neprestano kazivati na kojoj stranci se nalazimo i koji broj hadisa komentaršimo. Prvi hadis, hadis od Omara radijallahu hadis kojim je imam Buharija rahmetullahi alehi započeo svoj sahih, sahih Buhari, imam Ennevi rahmetullahi alehi poveo se za imamom Buharijom, pa je i on svoju knjigu Rijadu Salihin otpočeo hadisom Omera radijallahu ta'ala u kojem stoji da Allah poslanik alaihi salatu kazao dijela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je namjeravao. Čija hijđra bude radi Allaha i njegovog poslanika, on je u istinu radi Allaha i njegovog poslanika, a čija hijđra bude radi ovo svjetske koristi koju želi postići ili ženi kojom se želi oženiti, njegova hijđra je radi onoga zbog čega je i učinio. Ovaj hadis zabilježi imam Buharija i Muslim i ovo je jedan od najveličanstvenih i najvećih hadisa u cijelome islamu, odnosno u svim hadisma koji izrekao Allah poslanik alaih salatu wasalam, doista se dijela vrednuju po namjerama. Ovaj hadis, njegova veličina se ugleda u tome e, što čovjekova namjera je u njegovom srcu i ljudi ne mogu znati šta je u čovjekovom srcu. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavio je znači umetu, čovečanstvu jedno veliko pravilo, a to je da se dijela vrednuju po onome što se nalazi u čovjekovom srcu. Innemel a'malu bin nijat, doista se dijela vrednuju po namjerama. Možemo vidjeti dvojicu ljudi i to je možda jedan od najboljih primjera kako možemo shvatiti bitnost ovog hadisa. Možemo vidjeti dvojicu ljudi da rade identičan ibadet. Primjer radi namaz. Dvojica ljudi klanjaju, i jednog taj njegov namaz odvodi u džennet, a drugog možda odvodi u džehennem. Dvojica ljudi se bori na Allahovom putu kao muđahidi. Jedan zbog tog svog džihada odlazi u džennet, a jedan zbog svog džihada odlazi u džehennem. Dvojica ljudi udjeljuju imetak, identično. Jedan od njih zbog imetka ulazi u džennet, a drugi zbog tog imetka odlazi u džehennem. Gdje je problem? Problem je u njihovom srcu i u njihovim namjerama. Pa primjer klanjača, jedan čovjek klanja da bi postigao Allahovo zadovoljstvo, da bi ispoštovao naredbu da čovjek vjernik klanja namaz. Drugi čovjek klanja radi ljudi, da bi ga ljudi vidjeli. Njegov ibadet je zbog ljudi, a mi smo mnogo puta govorili da u islamu nije dozvoljeno činiti bilo kakav ibadet radi ljudi. Mi činimo ibadete radi uzvišenog Allaha. Pa u tom kontekstu je onaj prvi e, onaj hadis u kojem Allah poslanik ali se letu u kaže trojica su ljudi prvi koji će biti bačeni u vatru. Allahu akbar. Kada bi možda nas pitao neko, ko su trojica ljudi koji će prvo biti bačeni u vatru, ljudi koji ne znaju ovaj hadis, mi bi kazali možda eh, ili bludničar, ili onaj koji je u kamatu, ili onaj koji je eh, krao ili tako dalje. Kaže Allah poslanik, prva trojica ljudi koji će biti bačeni u vatru jeste čovjek koji se borio na Allahovom putu. Čovjek koji se borio na Allahom putu bit će bačen prvi u vatru. Zašto? Dovešće ga na sudnji dan pa će ga upitati o Allahu robe, zbog čega si se borio? Pa će kazati radi Allaha, pa će mu biti rečeno lažiš, ti si se borio da ljudi reknu hrabar. Ljudi su već rekli da si hrabar, pa će ga baciti u vatru. Pa će tako biti i sa hafizom Kur'ana, pa će tako biti sa alimom učenjakom i bit će tako sa čovjekom koji je udjeljivao i metak da bi ga ljudi vidjeli. Pa znači ovaj hadis je veličanstven hadis neki su za ovaj hadis da je polovina islama. Doista se dijela vrednuju po namjerama, po onome što je u našim srcu. Nakon što je Allah poslanik rekao dijela se vrednuju prema namjerama, i svakom čovjeku pripada ono što je namiravao, navio je Allah poslanik jedan praktičan primjer hijđra. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, onaj ko učini hiđu radi Allaha, radi poslanika, pokoravajući se Allahu, taj će dobiti nagradu od Allaha. A onaj ko obavi hiđu zbog neke dunjalučke koristi ili čovjek želi da obavi hijđru da bi se tamo oženio nekom ženom, zbog te žene obavio hiđu, kaže njemu pripada od te hijđre ono što je namjeravao. Pa je veoma bitno, braćo moja draga i ciljni sestre, i e, zbog toga su islamski učenjaci ovaj hadis stavljali na početku svojih knjiga, da čovjek prije nego što hoće uraditi bilo koje dijelo, da se dobro preispita. Ako želi udjeliti sadaku, ja to radim radi Allaha, želim Allahovo zadovoljstvo i tako dalje. Da se preispita, ne daj Bože, da to ne bude zbog ljudi, zbog slikanja, zbog Facebooka i tako dalje. Pa je ovo jedan veliki hadis i rekli smo dva dijela identična vanjštinom, samo znači zbog nijeta jedno od tih dijela može svoga sahibi odvesti u džennet, a drugo čovjeka može odvesti u vatu. Nakon toga hadis e, iz Rijadu Salihina, sedmi hadis u knjizi Rijadu Salihin, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali selam rekao Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, Allah gleda u vaša srca. Opet jedan hadis koji potvrđuje koliko je bitno srce kao ljudski organ, odnosno da čovjek pazi na svoje nijete i da pazi na svoje namjere. Kaže Allah poslanik, doista Allah ne gleda u vaše likove. U kontekstu Doista Allahu ništa ne znači kakav je vaš lik. Neko je stvoren visok, a neko nizak. Neko možda deblji, a neko možda mršavi. Neko je crn, a neko je bijel i tako dalje. To kod Allaha ne znači ništa na sudnjem danu. Znači naša vanština naša fizionomija tijela, imaju neki propisi koji se vežu u islamu za vanštinu, kao što je ženin hijab ili čovjekova brada ili nogavice i tako dalje, te stvari imaju svoju težinu, ali se misli fizionomija čovjekovog tijela kod Allaha ne znači ništa. Čovjek može biti mis svijeta deset godina za redom. Ako ne bude vjernik, ako ne bude klanjao, ako ne bude Allahu robovao, on ode u džehennem bez obzira što je najljepši. A može čovjek biti možda i naj tobe jarabi, ali i najružnijeg izgleda na planeti. Ali pokoran Allahu, robuje Allahu, iskreno robuje Allahu, bez obzira što nije lijep, on će, inšala, zaraditi Allahovu nagradu džennet. Pa nas ovaj hadis podučava da čovjek treba paziti na svoje srce islamski učenjaci pisali su zasebna dijela u kojima su govorili o bitnosti ibadeta koji, čije mjesto je u srcu. Imamo na bosanskom jeziku jednu izuzetno lijepu knjigu koju je napisao Hajrudin Ahmetović Šeh, Dijela srca, veoma interesantna i lijepa knjiga koju ja preporučujem braći i sestrama za čitanje. Nakon toga, 11. hadis od Ebu El Abbasa, Abdullah ibn Abbasa, radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se letu selam prenio od svoga gospodara Znači riječi koje Allah poslanik prenosi od uzvišenog Allaha i rekli smo više puta da se ti hadisi zovu hadisi el kuciji. Uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo. I to je pojasnio. Ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je učinio ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da je učinio dobro djelo. Allahu ekver. U islamu, kada imate iskrenu namjeru da nešto uradite, pa budete spriječeni da to uradite, vama se upisuje nagrada tog dijela. Primjera radi. Čovjek odluči da će ove godine ići na hač. I pripremi pare, kaže ja idem ove godine na hač. Ima namjeru, iskrenu, u međuvremenu se desi da je se razbolio i ne može zbog zdravstvenih razloga da odi. Allah zna njegovu namjeru. On će imati nagradu kao da je otišao na hađ. Drugi primjer. Čovjek vidi siromaha kojim želi da udjeli sadaku ali nema uza se novca. Pa kaže idem u auto da uzmem novčanik kako bi čovjeku dao sadaku. Dok on ode do auta vrati se nema siromaha, otišao je. Njemu se kod uzvišenog Allaha upisuje nagrada sadaki. Pa u islamu, braćo, ma drage i sestre, kada čovjek ima namjeru da uradi dobro djelo i bude spriječen, ima, znači kod Allaha mu se upisuje nagrada potpunog djela. Pa je to prva verzija, ko želi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, bude mu upisano dobro djelo. Nakon toga, kaže se u nastavku hadisa, <clears throat> a ko naumi da učini dobro djelo i učini ga, Allah mu ga upiše, nagradu od 10 do 700 puta ili još mnogo više. Allahu ekber. U islamu imamo dvije verzije za dobra djela. Imamo verziju da smo htjeli uraditi dobro djelo i nismo, spriječeni smo. Upisuje nam se dobro djelo. Ako tjednemo uraditi dobro djelo, pa ga uradimo, nagrađuje se od deset puta do sedamstotina puta i viši. Dadneš marku, ona je kod Allaha minimalno deset maraka, pa do sedamstotina puta, shodno koliko naš ihlas i iskrenost u srcu bude jaka, pa i više od toga. Znači, kako je islam plemenit i lijep. Uradiš dobro djelo, nagrađuje se desetorostruko. Imaš samo namjeru da uradiš dobro djelo i budeš spriječen, nisi uradio, ti imaš nagradu tog dobrog djela. Pa nastavlja Allah poslanik ali se letu i kaže ako naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo. Allahu akver. Ko želi da uradi loše djelo? pa se sjeti Allaha, sjeti se kazni, sjeti se džehennema i ostavi to loše djelo, Allah mu upiše dobro djelo. Ovdje kada smo nekada davno komentarisali ovaj hadis, spomenuli smo, ovdje se misli da čovjek bude ispriječen zbog takvaluka i bogobojaznosti. Čovjek može odlučiti uraditi dobro loše djelo. i Ispriječen bude zbog faktora, primjer radi čovjek hoće da opljačka banku i dođe tamo policija i on se vrati. Takav čovjek ima grije. ali čovjek je htio da uradi neko loše djelo. I onda razmisli o tom dijelu, sjeti se Allaha, sjeti se kazni i ostavi ga. Ima kod Allaha nagradu. Allahu ekber. Allahu ekber kako je vjera potpuna. Imamo dobra dijela ako ih nanijetimo i ne uradimo, imamo dobro djelo. Ako dobro djelo uradimo, od 10 do 700 puta se nagrađuje. Imamo loše djelo, ako smo ga htjeli uraditi, pa se sjetimo Allaha i ne uradimo ga, opet dobro djelo. I ostaje samo jedna verzija, zadnja, najgora, Tjedneš uraditi loše djelo i uradiš ga, upisuje ti se samo jedan grijeh. Allahu ekber. Vidite Allahovi milosti, Allahovi pravdi. Kada uradiš loše dijelo, samo jedno loše dijelo. Kada uradiš dobro dijelo, od 1 do 700 puta i više kome Allah Đelešanu hoće. Zato je Abdullah ibn i govorio teško onomi čije jedinice nadvladaju desetice. Na, u islamu na sudnjem danu dijela se vagaju, pa ako čovjek ima ne više loših dijela, ide u džehennem. Ako bude imao više dobrih dijela, ide u džennet. Pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, teško se onome čije jedinice, loša dijela se vrednuju po jedinicama. Nadvladaju desetice, jer se dobra dijela vrednuju deseticama. Pa onaj insan čije jedinice pojedinačno loša djela prestignu desetice dobra djela, onda zaista u tom insanu nema hajra. Nakon toga eh, u knjizi Rijadu Salihin u poglavlju pokajanja i teube, 16. hadis od Ebu Musa el Ešara radi Allahu ta'ala su prenosi da je vjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći primajući pokajanje oni koji su danju griješili a danju pruža svoju ruku primajući pokajanje oni koji su griješili noću sve dok sunce ne izađe sa zapada. Znači 16. hadis u knjizi Riyad Salihin od Ebu Musa el-Ešarija pojašnjava Ebu Musa el-Ešari radijallahu ta'ala anhu hadis od Božih poslanika da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njegova milost je toliko velika da ljudima ostavlja mogućnost apsolutnu mogućnost povratka Allahu. Pa čovjek koji je godinama možda činio grijehe, činio harame, radio nešto što je loše, uvijek, kada god hoće, istog momenta, sada, može da se pokaje uzvišenom Allahu. Vi pogledajte kada hoćete kod doktora, kada hoćete kod neke ličnosti, morate termin. Kod uzvišenog Allaha nama termin ne treba. Uzvišeni Allah danju drži ispruženu svoju ruku, da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje onih koji griješi danju pa su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha otvorena 24 sata. Zato vjernik i vjernica trebaju da iskoriste ovu privilegiju kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i ako imaju nekih loših poruka u svome životu ili grijeha koje čine, ne znajući kada će ih preteći smrt, da se eh, hajde da kažemo, vrati Allahu i da iskoriste ovu veliku privilegiju. Nakon toga, 27. hadis u istoj knjigi, knjizi Rijadu Salihin, Dvadeset hadis od Ebu Jahje Suhejba es Sinana radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik salatu rekao čudan li je primjer vjernika. U kakvoj god situaciji se on nađe, on je na dobitku. I takav slučaj nije ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kako dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga. A ako ga zadesi šta loše, on se strpi pa mu i to donese nagradu kod uzvišnog Allaha. Hadis bilježi muslim. Jedan interesantan i lijep hadis koji nas uči da se strpimo u periodu i vremenu kada imamo određene iskušenja i musibete. Pa je vjernik, znači u svakoj situaciji dobiva. Čovjek kada živi, Može biti u jednoj od dvije situacije, nema treće situacije. Ili nam je lijepo u životu, uživamo, u blagodatima smo ili smo iskušani u nekim smo problemima. Nema druge situacije. Ili nam je lijepo, ili smo u blagodatima, ili nam je loše, ili smo iskušani u problemima i musibetima. Pa da vidimo primjer mu'mina. Kaže Allah poslanik, čudan je primjer mu'mina. On uvijek dobiva. Dobiva na ahiretu. Kaže, ako mu bude lijepo u blagostanju, u nijametima, kao što smo većina nas, i zdravlje, i odjeća, i mir, i blagostanje, i iman, i sve, kaže mu'min, kada mu je dobro, zahvaljuje Allahu, pa ga Allah nagradi zbog njegove zahvali. Vole in lezi dennekum. Ako vi budete Allahu zahvaljivali, Allah će vam povećati svoje blagodati i svoje nijamete. A kaže druga situacija, mu'min, kada ga zadesi musibet, on se strpi, pa ga Allah nagradi zbog njegovog strpljenja. Pa je propisano vjerniku i vjernici, ako ih zadesi kakav musibet, kakva nedaća, kakvo iskušenje, da se strpe ne radi ljudi, ne radi e, društva, da se strpe radi Allaha, očekujući nagradu od uzvišenog Allaha. Pa znamo mnoge, mnoge argumente i hadise Allahog poslanika, ali se sram, u kojima se obećaju velike nagrade onima koji se strpljivo budu podnosili iskušenja koja ih zadesi. Nakon toga, nakon toga 49. hadis, 49. hadis u knjizi Rijadu Salihin. Od Ebu Huriri radi Allah te se prenosi da Allah poslanik ali se letu selam rekao vjernika i vjernicu neprestano će pogađati iskušenja u njima samima i u djeci i u imecima sve dok im se ne izbrišu svi grijesi tako da se sa uzvišenjem Allahu susretnu bez jednog grija hadis bilježi imam Tirmizija. Opet jedan hadis koji govori o vrijednosti strpljenja na Allahovom putu. Kaže Allah poslanik ali salatu selam vjernika i vjernicu. Neće prestati pogađati musibet iskušenja u njima samima, u zdravlju i tako dalje. Ili u njihovoj djeci ili u njihovom imetku. To su tri ključna faktora dunjalučkog života. Naš život, naše zdravlje, naš imetak i naša djeca. Pa kaže Allah poslanik ali se neće iskušenja prestati pogađati čovjeka. A on se strpljivo podnosi prema tim iskušenjima. Pa mu Allah briše grijehe do te mjeri da će on sresti Allaha subhanahu wa ta'ala bez ikakvih grijeha. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis koji podstiče čovjeka da bude svjestan da će doći iskušenje, jer kaže Allah poslanik, neće prestati iskušenja pogađati čovjeka. Znači mi smo na Dunjaluku na ispitu i svi ćemo biti iskušani ili u našim životima, ili u imecima, ili u našoj djeci. Pa kada se insan strpi, uzvišeni mu Allah prašta grijehe do te mjeri da čovjek sretni Allaha na sudnjem danu, a njegovi grijesi oprošteni. Nakon toga hadis broj 55 za one koji su se možda naknadno uključili u naše predavanje. Večerašnje predavanje je Posljednje predavanje u ovoj godini e, knjige Rijadu Salihin, pa smo odlučili da se malo vratimo na početak knjige i da se prisjetimo nekih veoma bitnih hadisa iz ove knjige. Svakako, od sljedeće srijede, ako Bog da, mi počinjemo sa e, jednim novim serijalom, počinjemo sa E, zimskom školom Islama u svim radnim danima od srijede pa nadalje, ako Bog da, imat ćemo nakon dva školska časa u kojim ćemo obrađivati e, predmete fikha i akide i hadisa Božeg poslanika ali selatu wasalam, obrađujući najosnovnija i najpotrebnija pitanja Islama koja su potrebna jednom muslimanu, pa ćemo ako Bog da, tako možda dva ili tri mjeseca pokušati da svake večeri nakon namaza, dok su ove duge zimske noći, da pokušamo e, znači naučiti neke najosnovnije stvari vezane za našu vjeru. Pa se vraćamo ponovo našem predavanju. Večeras se družimo sa probranim hadisima koji smo nekada već prije slušali. 55. hadis od Ebu Muhammeda Hasana ibn Alije ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allah poslanik ali se letu selam rekao ostavi sve ono što ti je sumnjivo, a drži se onoga što ti nije sumnjivo. Zaista istinoljubivost donosti smirenost, a laž sumničavost. Ovo je jedno veliko pravilo kojim Allah poslanik ali se letu selam odgaja vjernika čovjeka da u životu pokuša živjeti na način da ostavlja sumnjive stvari. Vjernik treba da zna u životu da postoje tri vrste, hajde da kažemo, e, sve stvari oko njega se mogu ili postupci staviti u tri kalupa. Ili je to jasno halal, ili je to jasno haram, ili je to nešto sumljivo. Pa Allah poslanik se salatu Wasalam kaže ostavi sve ono što ti je sumljivo, a drži se onoga što ti nije sumljivo. Ovo bi trebao da bude životni moto čovjeka vjernika. U jednom drugom hadisu Allah poslanik kaže inal halale bejinun, wa innal harame bejinun, wa bejnehuma umurun muštebihatun, la ja'lemuhunne kathiru minan nas. Kaže Allah poslanik, halal je jasan svi znamo da je jabuka dopuštena, svi znamo da je sok dopušten, svi znamo da je voda dozvoljena i tako dalje. Svi znamo da je svinjetina zabranjena, svi znamo da je alkohol zabranjen, svi znamo da je krađa zabranjena. Ali imamo sumljive stvari i danas pogotovo mnogo, mnogo je sumljivih stvari za koje vjernik ne zna jesu li dozvoljene ili nisu dozvoljene. Pa kaže Allah poslanik alaih onaj ko ostavi sumljive stvari – sačuvat će svoju čast i sačuvat će svoj din. Veoma bitne dvije stvari. Ko ostavi sumljive stvari, sačuvat će vjeru i sačuvat će čast. Dok onaj ko bude činio kontinuirano sumljive stvari, kaže Allah poslanik, s vremenom će završiti i početi činiti zabranjene stvari harame. Pa je ovo jedno veliko životno pravilo kojim Allah poslanik ali se se naše postupke dijeli u tri kategorije, ono što je halal, ono što je haram i ono što je sumljivo. Kaže Allah poslanik, a većina ljudi ne zna te sumljive stvari. Pa kaže Allah poslanik, preporučuje da se sumljive stvari u životu ostavljaju. Nakon toga, 61. hadis u knjizi Rijadu Salihin, probrani hadisi, koji smo mi već nekada slušali i komentarisali, od Ebu Zarra Džunduba, Ibnu Đunadi, radi Allah se prenosi da Allah poslanik ali se letu selam kazao boj se Allaha ma gdje bio. Ako uradiš loše djelo, nakon njega uradi dobro koje će izbrisati, izbrisati ono loše i lijepo se obhodi prema ljudima. Ovo je jedan veliki hadis kojim Allah poslanik ali se letu selam šalje poruku svome ummetu i kaže boj se Allaha ma gdje bio. Prvi savjet u ovom hadisu jeste čovjek vjernik trebao bi da stremi ka tome da dođe na nivo svoga imana, da ima neprestano osjećaj da ga Allah vidi. Najveći razlog zašto ljudi danas čine grijehe jeste u onom momentu kada čovjek čini grijeh, jednostavno ta svijest da ga Allah vidi oslabi. Pa kada čovjek ojača svoj iman, i neprestano ima osjećaj da ga Allah vidi, onda će to sigurno uzrokovati da čovjek ostavi grijehe. Zato Boži poslanik i kaže, boj se Allaha ma gdje bio, gdje god da budeš, i u društvu, i kada si sam, i kada si u kući, i kada si na polju, i kada si u svojoj državi, i kada si u nekoj drugoj državi gdje te niko ne poznaje, boj se Allaha uvijek. Drugi savjet kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ako uradiš loše djelo, nakon njega uradi dobro djelo koje će izbrasati ono loši. Ovo je jedna velika formula po kojoj bi trebao da živi vjernik musliman, a to je ako čovjeku se i desi da uradi grije, trebao bi se potruditi nakon njega da odmah uradi neko dobro djelo da dadni sadaku, da klanja dva rekiata, da uči Kur'an, kako bi tim dijelom pobrisao ovo loše dijelo. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, innel hasenati yudhibne sejiat, doista dobra dijela, brišu loša dijela. Svakako mi smo o tome više puta govorili, u islamu se loša dijela dijele u dvije kategorije, imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijesi to su oni grijesi za koji postoji dunjalučka kazna ili ahiretska kazna ili je počinioc tog grijeha proklet jezikom Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. To su veliki grijesi. I oni ne mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela. Njih ako želimo da izbrišemo iz svog životnog deftera, treba da se pokajemo. Ali imamo mi mnogo u svom životnom defteru malih grijeha. Pa se mali grijesi mogu brisati činjenjem dobrih dijela dolazi Božim poslaniku, ali se letu selam čovjek i kaže Allahu poslaniće, ja sam, šetan me je savladao, pa sam imao kontakt sa jednom ženom. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu selam, čovjek je za njim zajedno klanjao namaz, pa kaže Allahu poslanik, jesi li klanjao sa nama namaz? Kaže, jesam Allahu poslaniće, pa je Allahu poslanik citirao kuranski ajet, innal hasenati yudhibne sejiat, doista dobra djela, brišu loša djela. Pa bi ovo trebao da bude životni moto čovjeka vjernika, da kada uradi loše djelo, da se potrudi što prije da uradi neko dobro djelo koji će pobrisati to loše. I na kraju kaže Allah poslanikom hadisu treći savjet i lijepo se obhodite prema ljudima wa khaliq, wa khaliqin nase bi hasen i prema ljudima. Pazite ovdje riječ ljudi je E, široka, širok pojam nije reko, rečeno prema muslimanima, niti prema rodbini, niti prema poruci, prema ljudima. Prema svim ljudima se ponašajte lijepo. Pa je ovo, ova vjera, islam, potpuna i savršena, lijepa. Poziva da se čovjek na najljepši mogući način obhodi prema svim ljudima iz njegovog okruženja. I prema rodbini, i prema prijateljima, i prema komšijama, i prema muslimanima, i prema nemuslimanima. وَخَالِقِ النَّاسَ بِهُلُقٍ حَسَنٍ i prema ljudima se obhodi na lijep način i zato ćemo vidjeti da Allah poslanik alaih salatu wasalam u svome životu na praktičan način je pokazao kako i na koji način se treba obhoditi prema ljudima. <clears throat> nakon toga, nakon toga 67. hadis iz knjige Rijadu Salihin, 67. hadis, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se selam rekao jedan od znakova ispravnosti čovjekovi vjeri jeste i to da se kloni onoga što ga se ne tiči. Kaže Allah poslanik ali se letu selam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la od ljepote i savršenstva i potpunosti čovjekovog islama jeste i to da čovjek ostavi ono što ga se ne tiči. Jedan veliki hadis kojeg danas kada bi ljudi uprakticirali u svakodnevnom životu, nestalo bi možda i 90% naših e, međuljudskih problema i razmjerica da ljudi ostavi ono što ih se ne tiče. Danas kada vidite putem Whatsappa, putem Vibera, putem Facebooka, putem komentara. Ljudi su zauzeti mnogim stvarima koji se uopšte ne vezuju za njih, niti oni imaju potrebu za njim. Kada kažemo nemaju potrebu, znači nas islam ne duži za to. To što je komšija kupio auto ili to što je komšija se posvađao sa suprugom, to što je komšija razveo svoju ženu, to što se nešto desilo, to nas ne interesuje. I zato, e, znači, ovaj hadis je jedna velika formula za uspješan i sretan život, a to je da čovjek se trudi, da se samo interesuje za ono, ono što će on biti pitan na sudnjem danu. Mi se nerijetko bacimo u visine, pa nas interesuje šta se dešava u islamskom svijetu, pa u Turskoj, pa u parlamentu, pa ovdje, pa ondje, a nismo riješili osnovna pitanja vezano za nas, za našu suprugu, za našu djecu, za naš komšiluk, za našu rodbinu, a mi bi da rješavamo pitanja ummeta. Pa je od ljepote čovjekovog islama da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Nakon toga, 79. hadis iz knjige Rijadu Salihin, probrani hadisi. Od Omera radijallahu ta'ala se prinosi da čuva Allahu poslanika kako kaže kada biste se vi istinski oslanjeni na Allaha, on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice, one ujutro polijeću praznih, a naveće se vraćaju punih stomaka. Hadis koji govori o jednoj veoma, veoma interesantnoj stvari, govori o tevekulu i osloncu na Allaha. Allah Đelšanu kada govori osloncu na Allaha u, su, u Kur'anu kaže وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se na Allaha osloni, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je dovoljan. Pa čovjek vjernik bi trebao da njegov životni moto bude da čovjek pokuša svoj život balansirati kao između dva krila, da se oslanja na Allaha, a s druge strane da poduzima sve što može i što je u granicama halala i u njegovoj mogućnosti. Ovo je veoma bitno. Čovjek treba da se osloni na Allaha, da moli Allah da mu olakša, ali isto tako da poduzme sve što je halal i što je u njegovoj mogućnosti. Pa vidimo čak i ovdje je primjer, kaže Allah poslanik, kada bi se vi oslonjali na Allaha, on bi vas obskrbio kao što ptice obskrbljuje. Ptice nemaju fabriku, ptice nemaju firmu, ptice nemaju penziju, ptice nemaju supermarkete, ali imaju svoju nafaku. Ali opet kaže Allah poslanik, one jutrom kreću za nafakum, gladne, a naveće se vraćaju puni stomaka. Pa je i nama vjernicima propisano da se trudimo, da idemo za nafakum, da stičemo nafaku na halal način, a prije toga da stvari prepustimo i da se oslonimo na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis 85. u knjizi Probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin od Ebu Amra radi Allahu ta'ala su prenosi da je Allahu poslanik ali se letu došao mu je čovjek i rekao reci mi nešto o islamu, o čemu nikoga poslije tebe neću morati pitati. Allahu poslanik ali se letu je rekao reci ja vjerujem u Allaha, a zatim na tome ustraj. Hadis bilježima muslim. Jedan veliki, veliki hadis, jedan veliki hadis koji se vezuje za poglavlje ustrajnosti na Allahu subhanu wa ta'ala putu, dolazi čovjek i kaže Allahu poslaniku, Allahu poslaniće, reci mi o vjeri nešto, što nakon tebe više nikada nikoga neću morati pitat. Pazite, kada bi neko nama postavio takvo pitanje, da nam kaže, dobro, de mi u kratkim crtama kaži nešto o islamu. Nama bi trebalo vremena i vremena da pojasnimo čovjeku, kaže Allah poslanikom čovjeku, Kul amentu billahi, reci, ja vjerujem u Allaha. Čak kažu islamski učenjaci, sastavni dio vjerovanja je to da čovjek kaže, ja vjerujem da kaže da se ne stidi, ja vjerujem, sastavni dio imana je i govor i djela i ono što se nalazi u našem srcu. Pa kaže Allah u ashabu, reci, ja vjerujem u Allaha. Thumme steqim, zatim ustraj na tome. Na čemu da ustraji? Ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem da je On gospodar zemlje i nebesa. Ja vjerujem da je On stvorio zemlju i nebesa. Ja vjerujem da je On stvorio insana. Stvorio je čovjeka da robuje uzvišenom Allahu Ja vjerujem da će nas uzvišeni Allah proživjeti. Ja vjerujem da ćemo stroge račune polagati. Ja vjerujem da je uzvišeni Allah stvorio džennet i džehennem kao nagrada i kazna za svoje pokorne i nepokorne robove. Reci ja vjerujem u Allaha, ja vjerujem u poslanika Mohameda kojeg je on poslao, ja vjerujem u knjigu koju je Allah objavio, zatim na tome ustraj. Na tim riječima ja vjerujem. Nama se nerijetko dešava da ljudi zaista to svoje vjerovanje svedu samo na riječi. Pa kažu ja vjerujem. Nakon toga ima li namaz? nima ima li post? Nema. Ima li zekat? Nema. Ima li hađ? Nema. Ima li žena mahramu? Nema. Ali musliman, ja vjerujem. Kaže Allah reci ja vjerujem. Zatim ustraj na tome potvrdi svojim dijelima istinitosti svojih riječi, ja vjerujem u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga 97. hadis, probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin, od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao dvije blagodati obmanu većinu ljudi, zdravlje i slobodno vrijeme. Jedno novo poglavlje u kojem imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citirao nekoliko lijepih hadisa jedan od tih hadisa jeste baš hadis koji nama danas treba u današnje vrijeme, a to je da Allah Poslani kaže velik broj ljudi je obmanut u pogledu dvije stvari. U pogledu zdravlja i slobodnog vremena. Pa ćemo vidjeti ljude dok su mladi, dok imaju mnogo slobodnog vremena, vidjet ćete ih jednostavno kako, hajde da kažemo, gube svoje slobodno vrijeme. Nakon toga kada malo odskoči, kada se oženi, kada se zaposli, kada dođu djeca, tada čovjek kaže da mi je da se vratim u slobodno vrijeme, da mi je da se vratim u mladost, pa da iskoristim, da naučim, da se pripremim i tako dalje. Pa znači čovjek vjernik bi trebao onog momenta kada ima slobodnog vremena da ga iskorištava u onome što mu koristi na dunjaluku i onome što mu koristi na ahiretu pa kada imamo slobodno vrijeme, mi ćemo ga rasporediti u stvarima koji nam koriste na Dunjaluku. Učit ćemo informatiku, učit ćemo neke strane jezike, učit ćemo nešto što nam treba, nešto što nam je potrebno, a ostavit ćemo dio vremena za učenje Kur'ana, za zikrove, za dovu, za posjetu rodbini, za druženje sa porucom i tako dalje. Pa čovjek kada ima slobodnog vremena, Neće ga provoditi kako ga danas provodi velik broj ljudi, pored utakmica, pored filmova, pored serija, već će ga provoditi ili na način halal i dopušten, u pogledu onoga što mu je dunjalučki potrebno ili će ga koristiti na način u stvarima koji mu koristi na ahiretu, kroz namaz, kroz Kur'an, kroz zikr i tako dalje. Pa je prva stvar koja velik broj ljudi obmanjuje jeste slobodno vrijeme i druga jeste čovjekovo zdravlje. Pa čovjek dok je zdrav, jednostavno mnoge stvari mu promiču. Mnoge stvari mu promiču. Kada se razboli, tada čovjek kaže, e je meni da se vratim, da budem zdrav. Sada bi ja znao koristiti svoje vrijeme, ali kasno. Pa čovjek treba, dok je zdrav, dok ima slobodnog vremena, da svoje zdravlje iskoristi radeći ono što mu je potrebno od Dunjaluka i radeći ono što mu je potrebno od Ahireta. Nakon toga 112. E, hadis iz knjige Rijadu Salihin, odabrani hadisi, iz kojih želimo da se prisjetimo određenih stvari koje smo nekada prije komentarisali. 112. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao nikakvog opravdanja. Kod Allaha neće imati čovjek kojim je Allah odgodio smrtni čas pa je doživio 60 godina. Allahu ekber, jedan interesantan hadis Nekada ćemo vidjeti ljude koji prijeđu 60. godinu, a i dalje, i dalje imaju u svom životu mnogo, mnogo grijeha i mnogo harama. Pa kaže Allah poslanik ali se upozoravajući ljude, već 60. godine to su godine pozne starosti, gdje čovjek treba svakog momenta očekivati smrt. Pa kaže Allah poslanik, neće kod Allaha imati nikakvo opravdanje. Čovjek koji je Allah poživio do 60. godine, i on nakon toga umro, a nije se pokajao. Možda insan koji umri u 30. ili 40. možda mogne na sudnjem danu i kazati gospodaru, ja sam otišao mlad, imao sam namjeru da se pokajim kada malo ostarim. Ali čovjek koji je Allah poživio do 60. godine, a takvih je mnogo, neće na sudnjem danu imati nikakav izgovor, neće imati opravdanje pa da kažu pa ja rabi da si nas još malo poživio, mi bi, mi bi se pokajali. Onaj insan koji doživi 60 godina treba da zna da kod uzvišenog Allaha nema više nikakvo opravdanje. Nakon toga 121. hadis, odabrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin. Jedan kratak hadis kaže Allahu poslanik od Ebu Zara radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve rekao: "Nemoj Ebu Zara ništa od dobrih dijela, pa ni to da vedrog lica sretneš svoga brata muslimana, hadis bilježi muslim, jedan lijep, interesantan hadis kako islam podstiče ljude da iskorištavaju svaku situaciju i priliku da urade dobro djelo. Pa kaže Allah poslanik alaih se, ne nemoj podcjenjivati dobro djelo. Došlo je čak u nekim hadisima udijeli pola datuli, ne čitavu datulu, pola datuli. Znači čovjek ne treba da pocijenjuje dobro djelo, pa kaže Allah poslanik, ako ne možeš ništa uraditi, nemoj pocijeniti to kada sretniš brata muslimana, da tvoje lice bude ozareno, veselo, nasmijano. Imate ljudi, u džamiji ga vidiš, on je namrgođen, on je e, on je zamišljen, on je u brigama. Svi mi imamo brige. Ali čovjek prilikom susreta sa bratom muslimanom treba da bude ozaren, treba da bude veselog lica i to mu je sadaka i to mu je dobro djelo. Čovjek treba da zna da prilikom susreta sa ljudima, ako njegovo lice bude ozareno i on time želi znači, da ispuni sunnet Božih poslanika, on će kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala zbog toga imati nagradu. <clears throat> Nakon toga 133. hadis, hadisi, probrani hadisi iz knjige Rijadu Salihin, od Ebu Musa Lešari radi Allah, to nam se prenosi da Allah poslanik ali se letu selam rekao, kada se čovjek razboli ili bude na putovanju, njemu se piše nagrada za sva ona djela koja bi radio da je kod kuće i da je zdrav. Jedan opet hadis koji ukazuje na ljepotu Islama i to da se djela u Islamu vreduju po namjerama. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, kada se čovjek razboli, to je prva verzija, ili kada otputuje. Čovjek kada je bolestan ne može i ibadetiti kao kada je zdrav. I čovjek kada putuje ne može definitivno i ibadetiti kao što i ibadeti kada je zdrav. Pa uzvišeni Allah znajući čovjekovu namjeru, kaže se u ovom hadisu, kada se čovjek razboli ili kada negdje otputuje, bude mu upisano od dobrih dijela sve ono što je radio kada je bio zdrav i kada je bio u kući, kada nije bio na putu. Pa znači primjera radi čovjek, rečemo, imao je naviku dugo vremena da svaki dan klanja duha namaz. I jednog dana se razboli ne klanja duha namaz. Uzvišeni Allah zna. Onda je zdrav, on bi taj dan klanjao duha namaz, pa mu bude upisano kao da je uradio to dobro djelo. Ili čovjek ima naviku da posti dobrovoljni post. Ali je krenuo na put, ne može na putu da posti. Uzvišeni Allah naređuje melekima da mu zapišu i da napišu mu nagradu dobrog dijela posta, iako on ne posti. Zašto? Jer uzvišeni Allah zna da je on kod kuće, on bi tada postio dobrovoljni post. Pa znači, od ljepota i savršenstva vjere Islama jeste i to da čovjek kada dijelo kontinuirano radi, nakon toga ga prestani raditi zato što je bolestan ili zato što je otputovao, njemu se upisuju nagrada kao da i dalje čini to dobro djelo. Nakon toga 143. hadis iz knjige Rijadu Salihin, 143. hadis, probrani hadisi, <clears throat> Ovo je jedan malo duži hadis, morat ćemo ga preskočiti. 157. hadis, probrani hadisi, knjige Rijadu Salihin, Poznati hadis da je Allah poslanik alaih salatu jedne prilike održao svojima sadma jedan izrazito emotivan govor. Pa kaže ovaj prenosioć hadisa da Allah poslanik je održao govor od kojeg su naša srca zatreperila, a oči su zasuzile. Rekli smo, Allahov poslaniće, kao da je ovo oproštajni govor, pa nam oporuči. Znači jedne prilike Allah poslanik je držao govor, ali taj govor bio emotivan. Srca sahaba su hajde da kažemo, zadrhtala, oči su zarosile, zaplakale, pa su se pobojali zbog tolikih emocija da je to neki oproštajni govor. Ode Allahu poslanik, pa kažu Allahu poslanić, eu sina, daj oporuči nam, daj nam neki posljednji savjet. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu se nam, oporučujem vam bogobojaznost. Prva stvar, oporučujem vam, o muslimani, da budete bogobojazni. Šta je bogobojaznost? Bogobojaznost je da se čovjek sačuva Allahove kazne na način što će činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabranjeno. To je bogobojaznost da čovjek zaštiti sebe od Allahove kazni vatri na način što će činiti ono što je naređeno, ostavljati ono što je zabrajno. Pa prva preporuka poslanika, o muslimani, o moj ummete, budite bogobojazni. Neka imate neprestano na umu da vas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Nakon toga kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam i oporučuje vam da budete poslušni, pokorni. Pa makar vam zapovjedao, e, zapovjednik bio i abesinski rob. Veoma je bitno u islamu da ljudi poštuju i da se pokoravaju onima koji su im nadređeni. I to je jedini način kako može jedno društvo, hajde da kažemo da ispravno fercera, da ljudi budu pokorni onima koji su im nadređeni. Pa kaže Allah poslanik nakon toga u istinu, onaj ko poživi od vas, ko bude živio dugo, vidjet će mnoga razilaženja, ono što mi vidimo na svakom koraku. Zato slijedite moj sunnet i sunnet upućenih pravednih halifa, čvrsto za njih u te svojim očnjacima. Kaže Allah poslanik, ko od vas ostane živjeti dugo, vidjet će velika razilaženja u ummetu. I to je počelo već, znači, dugo, do dana današnjeg. Pogledajmo kako se ummet podijelio. Pa Allah poslanik daje, daje diagnozu, daje lijek, daje Šta treba činiti kada dođu vremena razilaženja, kaže Allah poslanik, čuvajte moj sunnet, čvrsto se za njega držite i čuvajte sunnet mojih pravednih halifa. Pa čovjek vjerni kada nastupe vremena smutnje, treba maksimalno da se vrati, kako tada, tako i u svom svakodnevnom životu, sunnetu Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže Allah poslanik, nikako ne slijedite novotarije, jer svaka je novotarija zabluda opet nakon što je pozvao ummet da se vrati sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, a njegov sunnet je najbolja uputa, Allah poslanik upozorava od onoga što je suprotno sunnetu Božijeg poslanika, to su novotarije, pa kaže čuvajte, čuvajte se novotarija, izbjegavajte novotarije, ostavite novotarije, doista svaka novotarija je zabluda. I ovaj hadis je najjači odgovor svima onima koji tvrde da u islamu imaju i neke i lijepe novotarije i ružne novotarije. Allahu poslanik, znači insan koji je e, izuzetno bio e, je zgrojito govorio u ovom hadisu postavlja veliko pravilo i kaže svaka novotarija je balalet i zabluda. Pa, pa, vjernik musliman kada nastupe vremena smutnje treba da se što više vraća sunnetu Božijeg poslanika u svim porama njegovog života, a isto tako da se čuva e, u, uvedenih stvari u vjeri novotarija. Nakon toga 174. hadis u knjizi Rijadu Salihin odabrani hadisi Svakako, ja sam imao veliki problem da odaberim određene hadise doista, doista je mnogo, mnogo lijepih i zgrovitih hadisa koji ostavljaju veliki trag na insana, ali evo, probrao sam neki. Od e, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prinosi da Allah poslanik ali se letu selam kazao ko bude pozivao na činjenje dobra imaće nagradu svih onih koji mu budu koji mu se budu odazvali i na tom putu ga slijedili s tim da od njihove nagradi ništa neće biti oduzeto. A ko bude pozivao u zabludu imaće grijeh svih onih koji mu budu se odazvali i na tom putu ga slijedili s tim da se od njihovih grijeha isto ništa neće oduzeti. Hadis bilježima muslim jedan veliki hadis u islamu, jedno veliko poglavlje, jedna, jedan veliki pokazatelj ljepote i savršenstva islama. Kada čovjek pozove ljude u dobro i oni ga slijedi u tom dobru, sve što oni budu radili i budu nagrađeni i on će imati tu nagradu, a ništa neće se umanjivati od njihovih nagrada. Pa primjera radi, ako čovjek nekoga poduči učenju Kur'ana, kada god taj čovjek uzme učiti Kur'an i onaj njegov učitelj ima nagradu. Kao i on, da se ništa njemu ne umanjuje. Pa ako nekoga podučiš Kur'anu, nekoga podučiš namazu, nekome budeš razlogom nekoj ženi da stavi mahramu, budeš razlogom da neko ode na hađ, budeš razlogom da neko počne postiti i tako dalje. Bilo koje je dobro djelo, ti budeš razlogom da ga neko počne činiti, kada god taj insan bude činio to dobro djelo, i on ima nagradu i ti imaš nagradu i ništa se od njegove nagrade ne umanjuje. S druge strane, veoma opasno kada insan poziva u grijeh, pa ga neko na tom putu slijedi, on će imati veličinu grijeha kao i onaj koji ga čini i da se ništa od njegovog grijeha neće umanjiti. Pa je ovaj hadis, znači kao što je s jedne strane podstrijek na činjenje dobrih dijela, pozivanje ljudi u hajr, isto tako zastrašuje. Zastrašuje sve oni koji danas putem medija direktno ili indirektno pozivaju u nemoral, pozivaju u grijehe, pozivaju u razrat, svi oni koji nauče taj razrat putem njih i njihovih medija oni će imati grijehe kao i oni koji su činili te grijehe. Pa je ovaj hadis, ovaj hadis je znači e, s jedne strane podstrijek da čovjek poziva ljude u dobro, s druge strane velika prijetnja onima koji ljude pozivaju u zlo. Nakon toga 184. hadis, probrani hadis iz knjige Rijadu Salihin, od Ebu Sejda el-Hudrija radi prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao kada od vas, ko od vas vidi da se čini neko loše djelo, neka ga spriječi rukom, ako ne može, neka to uradi riječima, ako ni to ne može, neka ga onda osudi srcem, a to je najslabiji vid imana. Jedan veliki hadis koji ukazuje da bi životni princip vjernika trebao da bude da preziri grijehe, da se trudi u granicama mogućnosti. Kaže Allah, ko vidi loše djelo, neka ga ukloni rukom. Ovdje se prvenstveno misli da čovjek ukloni rukom u ingerencijama njegovim. Čovjek će loše djelo ukloniti rukom u svojoj kući. Čovjek e, koji je vladar, ima mogućnost da zabrani e, određena loša djela, on će zabraniti da se javno čini loša djela. Pa znači čovjek prvo reagira rukom ondje gdje može da reagira u svojim ingerencijama u svojoj kući. Nakon toga čovjek će osuditi zlo svojim jezikom. Nakon toga čovjek će ako ništa zlo prezirati svojim srcem, ali kaže poslanik, to je najniži dio imana. Allahu ekver. Ono što je mene ponukalo da ovaj hadis citiramo jeste Allahu poslanik kaže za osobe koje nisu mogle grijeh ukloniti rukom, nisu se obratile svojim jezikom, već ga samo preziru imanom, preziru ga znači svojim srcem, da je to najslabiji vid imana. Gdje smo, braćo moja draga i cijene sestre, onda mi koji priželjkujemo grijeh? Koliko puta vidimo da ljudi priželjkuju činjenje grijeha? Boži poslani kaže, ako čovjek prezire srcem grijeh, to je najslabiji vid imana. Pa kako onda koliko je muslimana danas koji priželjkuju da uradi određeni grijehe? Nakon toga 208. hadis, probrani hadis iz knjige Rijadu Salihin, iako sam ja mnogo tih hadisa pripremio za večeras, ali bojim se da ćemo morati lagano i privoditi večerašnje druženje kraju. 208. hadis, Allahu poslanik alejhi salatu selam poznati hadis od Muaz ibn Džebela da je Allahu poslanik alejhi salatu selam poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, a ovo je bilo na kraju njegovog života, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu u jednom velikom velikom hadisu koji nosi u sebi mnoge mnoge koristi, kaže Allahu poslanik o Muaze ti ideš ljudima koji su sljedbenici knjige. Znači, Allah poslanik mu daje instrukcije i priprema ga da bude spreman za podneblju koje ide pa ga podučava i kaže ti ideš u Jemen, gore su ljudi, kršćani, židovi, imaju oni svoju knjigu, moraš znat kako ćeš s njima razgovarati. Kaže, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha. Pa je prva i najveća zadaća čovjeku da spozna Allaha. Pa kaže Allah poslanik se salatu wasalam, prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju u Allaha subhanu wa ta'ala. Pa kažu islamski učenjaci, prva zadaća, prva obaveza čovjeku jeste Spoznaja Allaha, riječi la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada imate hiljade, stotine hiljada i milioni ljudi koji izgovaraju la ilaha illallah i ne znaju značenje la ilaha illallah. Ne znaju šta znači Muhammedu Rasulullah. Šta proizilazi iz riječi la ilaha illallah? Šta se negira tim riječima? Nema Boga koji zaslužuje da se njemu i bade čini osim uzvišeni Allah. Muhammed je Boži rob, Muhammed je Boži poslanik. Pa je prva obaveza čovjeku da spozna Allaha, da izgovori riječi la ilaha illallah. Pa kaže Allah poslanik Muaz ibn Džebelu, prvo što ćeš i pozvesti jeste da robuju Allahu. Nakon toga, ako ti se oni odazovu, pozovi i da namaz obavljaju. Pogledajte, braćo moja draga i sestre, Prva stvar u islamu, nakon što čovjek uđe u islam, jeste namaz. Nažalost, živimo u vremenu kada se velik broj ljudi, velik broj ljudi indolentno odnosi prema ovoj velikoj islamskom, velikom islamskom principu namazu. Pa kaže Allah poslanik Moaz ibn ako ti se odazovu u namaz, pojasnim, pojasnim da im je uzvišen Allah s.w.t. propisao zekjat. I onda na kraju Allah poslanik, alaih salatu wasalam, postavlja jedno veliko pravilo i kaže Muaze, čuvaj se dovi mazluma. Nažalost, danas živimo u vremenu kada je mnogo nepravdi. Kaže Allah o Muaze, čuvaj se dove mazluma, između Allaha i tog insana kojim se čini nepravda, nema nikakvog zastora. Čak kažu islamski učenjaci, pa čovjek i kada čini nepravdu nemuslimanu i taj nemusliman zadovi i traži od uzvišnog Allaha da ga kazni, uzvišeni Allah subhanahu će pomoći tog svog groba. Ovo su, braću moje, draga i i sestre, neki hadisi, a ja sam još bio pripremio dosta nekih odabranih hadisa. E, volio sam da se prisjetimo nekih najbitnijih hadisa koji su prošli e, s nama u prethodnim nekim predavanjima. Za kraj, za one koji su se naknadno e, uključili, e, da pojasnimo zašto smo večeras imali ovaj poseban ders. Ovo je, inšala, posljednji ders u ovoj godini u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Od sljedeće srijede mi počinjemo, inšala, jedan novi serijal predavanja svakog, svakog radnog dana od srijede sljedeće. Počinjemo sa dva školska časa. I tako ćemo pokušati cijeli januar i februar, pa možda i mart, želeći da ljude početnike koji se vraćaju vjeri podučimo osnovnim propisima koji su im potrebni u svakodnevnom životu. Uzet ćemo tri predmeta, islamsko pravo fik, islamsko vjerovanje akaid i uzet ćemo sunnet Božeg poslanika radići najvjerojatnija najodređena eh, odabrana poglavlja iz knjige Sahihul Buhari iz knjige Sahihul Muslim, znači dvije najvjerodostojnije hadijske zbirke, da se upoznamo sa određenim odabranim hadisima Allahog poslanika ali se selam iz Buhari i Muslima. Tako da, Pozivam vas ako Bog da, od sljedeće srijede budete sa nama, znači pa nadalje u svim radnim danima poslijaci imat ćemo dva školska časa. Mi ćemo se ako Bog da potruditi da nagrada za one koji budu najredovniji i nagrada za one koji budu najuspješniji, jer ćemo nakon što završimo tu školu Islama napraviti jedan veliki ispit. Oni koji budu najredovnije prisustvovali i oni koji budu najbolji sa rezultatima, potrudit ćemo se da obezbijedimo odlazak na umru za nekoliko osoba, za onoliko osoba za koliko se uspijemo ako Bog da snači, za donacije za umru. Pa vas pozivam, ako Bog da od sljedeće srijede da budete s nama, da pripremite sveske, da pripremite olovke.